أصليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أصليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك فرأيت كل سعادتي O vjernici, ako se budete pokoravali onima koji ne vjeruju, vratit će vas stopama vašim i bit ćete izgubljeni. Samo je Allah zaštitnik vaš i on je najbolji pomagač. فتبعت يا ربي هداك أنت الذي أوجدتني Ni jevreji, ni kršćani neće biti tobom zadovoljni sve dok ne prihvatiš vjeru njihovu reci Allahu put je jedini pravi put. Ako bi se ti poveo za željama njihovim nakon objave koja ti dolazi, od Allaha te niko ne bi mogao zaštititi niti odbraniti. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Cijenjena omladino, draga braćo i poštovane sestre, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Svi vi ste sigurno svjedoci nekakvih apsurda i nekakvih kontradiktornosti u današnjem svijetu, poput onih da mi muslimani tvrdimo da smo sljedbenici pravoga puta i da smo sljedbenici istinske Božje objave, a da i pored toga muslimani su među najnepismenijim narodima na svijetu a da i pored toga muslimani su poprilično zaostali se ukupno gledajući u tehnološkom napretku, u ekonomiji i tako dalje. Isto tako tvrdimo da zapadnjaci ne slijede taj pravi put ishodno tome Allah Želešanuhu bi trebao dati onima koji ga slijede i koji idu pravim putem, trebao bi dati napredak i na ovome svijetu, jel tako? Otkud sad da Allah daje napredak njima, a ne da napredak muslimanima? Ako smo mi muslimani i ako jesmo to što tvrdimo da jesmo, jel? To je jedna stvar. Druga stvar, svjedoci ste sigurno više puta događaja i vijesti poput onih da je ta i taj glumac ili ta i ta glumica potrošila toliko sredstava da bi nabavila određenog cuku, određenog psa potrošili toliko sredstava da bi ga hranili, potrošili toliko sredstava da bi ga poslije ukopali, to su tolike suze, to je toliki plač, toliko sredstava ostavili u nasljedstvo svome cuki, pa onda cuko ima desetine miliona dolara i tako dalje. Svi ste vi sigurno čitali o tome u našoj štampi. A opet s druge strane istovremeno možete vidjeti kako ti isti ljudi koji se toliko brinu o životinjama, ne brinu se o svom rođenom babi i mami. Ne brinu se o svojim roditeljima, ne brinu se o svojoj djeci, pa onda dešava se da recimo čovjek za svoje rođeno dijete neće da zna, i to nije pojedinačni slučajevi, nego masovni slučajevi na zapadu, neće čovjek da zna za svoje rođeno dijete dok napuni 18 godina. Dok napuni 18 godina, on njega tretira kao bilo koga drugog kao nekoga komu nije ništa ni u rodu i sa kim nije uopće rodbinski vezan. I onda dešava se to da recimo čovjek 18 godina mu sin napunio, nema još stana da se potpuno samostali i dalje nastavlja živjeti kod svog oca, ali on njemu naplaćuje kiriju. Ili recimo u svijetu proizvede se dovoljno hrane za sve ljude na zemaljskoj kugli. To su statistički podaci. Može se doći do njih preko ovih međunarodnih humanitarnih organizacija, između ostalog preko UNDP-a preko organizacije jedini nacija za ishranu, FAO i tako dalje, u kojima se navodi da zaista u svijetu se proizvede dovoljna količina hrane za sve ljude na zemaljskoj kugli. Kako to opet da toliki broj, toliko miliona ljudi godišnje umire od gladi? I kako to da je danas polovica stanovništva na zemaljskoj kugli gladno ili neuhranjeno? Prema podacima tim istim statističkim, danas u svijetu imate milijardu ljudi koji gladuju i koji nemaju dovoljno za život, za koje je pitanje hoće li on uopće preživjeti ili neće preživjeti. I imamo dvije milijarde ljudi koji su pothranjeni, koji nemaju dovoljno hrane. Dakle, od šest milijardi ljudi, ukupno pola stanovništva, tri milijarde ljudi gladuje ili je pothranjeno. Kako ako imamo ovu situaciju? Dakle, to su sve nekakvi absurdi. To su sve absurdi i sve kontradiktornosti koje se dešavaju u današnjem svijetu. Kako to da ta svijest kod ljudi na zapadu bogatih ne proradi. Da oni i kako mnogo ulažu u brigu o životinjama i u brigu o nekim drugim manje važnim stvarima, a ne ulažu ti isti ljudi skoro ništa ili baš ništa u brigu o životima ljudi. Toliko ljudi koji su gladni, toliko ljudi koji umiru i tako dalje. Paralelu napraviti između islama i zapadne civilizacije vrlo je bitno, vrlo je važno. Zbog čega? Zbog toga što mi kao muslimani tvrdimo da smo na pravome putu. E pa ako jesmo na pravome putu, to se treba vidjeti i u praksi. To se treba vidjeti i u realnosti, jel tako? A realnost je nešto drugačija. Gdje je feler, gdje je greška, šta nije u redu? Na nama je da se ispitamo, da se preispitamo i da dođemo do odgovarajućih odgovora. Ako pogledamo, pravijeći ovu paralelu između islama, između zapadne civilizacije, ako pogledamo samu ljudsku prirodu, kakva je ljudska priroda, kako je čovjek stvoren, kakve je čovjek konstrukcije psihofizičke, onda ćemo doći do zaključka da je Bog stvorio čovjeka takvog kako ga je stvorio i da mu je dao određene upute i određene propise i pravila ponašanja da bi ga usmjerio da on na najbolji način proživi život i na a onda ako Bog da život i na onome svijetu. I to je tako. To je islamska kultura, odnosno civilizacija, odnosno islamsko vjerovanje. A šta se dešava na zapadu? Na zapadu se dešava da se propagiraju i proklamiraju masovne i sveobuhvatne slobode. Potpune slobode. Još ako se zađe u dublju analizu pokazat će se da su to u stvari navodne slobode. Ali u svakom slučaju propagira se ta nekakva potpuna sloboda, nikakva ovisnost, da čovjek potpuno samostalno i ravnopravno odlučuje o svemu i tako dalje. Međutim, u tome je zapad u potpunosti pretjeruje, pa dolazimo do situacije da ljudi na zapadu, mladi ljudi također na zapadu, imaju tu preveliku slobodu i onda se dešavaju da zbog te prevelike slobode zalutaju, da odu u razno razne poroke, da odu u razno razna zla. Zbog čega? Zbog toga što nemaju te granice. Jer u islamu postoje granice. U islamu se zna tačno šta se smije, šta se ne smije. E sad može čovjeku izgledati čudno, može mu izgledati teško. Kako će neko recimo pet puta dnevno klanjati? Kako će neko otići na hađ? Kako će neko svakoga dana raditi ovo, kako će svakoga dana raditi ono, kako će ustajati ujutro na sabah i tako dalje, pa to je, kako neće ni malo ni alkohola probati, ni pive. Sve to može čovjeku izgledati teško i neprikladno. Međutim, ako se dobro prostudira ljudska priroda, onda će doći do zaključka da je to upravo potrebno ljudskoj prirodi da čovjek ukoliko hoće da ide jednom normalom, jednom ispravnom stazom, onda treba da ima određene i zabrane, treba da ima određene granice. Ako se pusti previše slobode, onda čovjek i zaluta. Na zapadu vi znate da su masovne pojave iskrivljavanja, deformacije i devijacije u ljudskim ponašanjima. Jer ne samo da se propagira kako to oni nazivaju, slobodni seks, odnosno slobodno upražnjavanje intimnih odnosa sa bilo kojim partnerom, ne samo da je to dozvoljeno i da se poziva ka tome i da se praktikuje, nego na zapadu sve više, budući da ljudi nemaju tih granica, ljudi se zasite sa tim i onda traže nešto novo, nešto interesantnije. Ljudska priroda je takva. Kad osvoji nešto, onda hoće da ide dalje. Ako je ne usmeriš u dobro, i da u dobru ide dalje i napreduje, onda će napredovati onome što je zlo. I kada čovjek, kada mladić na zapadu gdje ima uslove, gdje ima prilike, ili i ovdje, ali pogotovo govorimo o zapadu i zapadnoj civilizaciji, kada on dakle iskusi po tom pitanju ono što ga interesuje, njemu onda to postaje dosadno. I onda on traga za nečim interesantnim. Pa šta mu je onda dalje interesantno, kad mu više nije interesantno običan intimni odnos sa drugim spolom, onda mu je interesantno da to uradi sa dvoje, sa dva partnera, pa sa tri i tako dalje. Pa i to mu ne bude više interesantno i živi se. Šta onda dalje radi? Onda dalje kaže treba da proba još nešto uzbudljivije, još interesantnije. Šta je to? Onda je to homoseksualizam. Frapantni su podaci koliko homoseksualizam se više ima pristalica na zapadu. Nije to u pitanju pojedinačni slučajevi, nisu to u pitanju hiljade, nego su to u pitanju desetine miliona ljudi i žena koje se odali tome. A to je potpuno anahrono i potpuno neprirodno čovjeku, njegovom biću i njegovoj prirodi. Ali to se ipak dešava. Zašto? Zato što nemaju granica. A ljudska priroda je takva stvorena da ona treba da ima granice. Ovo možeš, a ovo ne možeš. Inače ode u provaliju. Poput auta. Može li neko uzeti auto i reći, e, idem ja, sad ću voziti pravo, neću nigdje skretati. Pravo, to je moja sloboda. Je li to čovjeka sloboda? Je on može tako izabrati? Može. Ali ako krene pravo, a put skreće desno ili lijevo, tako, on ide pravo, šta će biti? Ode u provaliju. Komu je kriv? Pa kriv je sam sebi. Kako god auto ima određena pravila da bi se vozilo, je tako? Moraš paziti određenu brzinu, moraš paziti traku puta kojom voziš, moraš paziti kako put ide, pa ići desno, lijevo i tako dalje. Tako isto i ljudska priroda. Ljudska priroda je napravljena tako da ima ono što se smije i ima ono što se ne smije. Ukoliko se ne poštuje to što se ne smije, čovjek ode u provaliju. Na zapadu pokušavaju da oforme takav sistem, takav život gdje nema zabrana, gdje je sve slobodno. Ta potpuna nekakva sloboda, mada ona u stvari ne može biti potpuna sloboda. Potpuna sloboda je samo u islamu, a o tome ćemo malo poslije govoriti ako Bog da. Ljudski porivi su takvi ukoliko im se ne odredi granica. Oni vladaju čovjekom i vode ga bez ikakve mere, bez ikakvih skrupula i čovjek onda više nema granica. Nema granica, čovjek srlja, srlja, srlja i srlja tačno u propast. I da čovjek srlja u propast vidljivo je po tome što se na zapadu sve više odaju drogi, sve se više odaju alkoholu to svakako, drogi, prostituciji i čak nasilju i, i Zašto? Evo recimo kada bismo mi sad ovdje nas sve ispitali Šta bi mi željeli da nam je ove godine, da nam je naredne godine, da nam je inače ovdje, svi bi imali svoje zahtjeve, svoje želje. Neko bi želio da završi godinu, neko da završi fakultet, neko da se oženi, neko ovo, neko ono, ali svugdje tu je provučena i neka materijalna stvar. Svi bi mi željeli da budemo materijalno neovisni, ali tako? Da ne mislimo hoćemo li imati od čega za sljedeći mjesec platiti tu stanarinu ili ćemo platiti studentskom domu, da ne mislimo hoćemo moći kupiti onu knjigu ili onu knjigu i tako dalje šta onda tjera te ljude na zapadu koji imaju, koji imaju da oni iako imaju sve što žele materijalno, da oni opet srljaju u tu propast. To je pitanje koje treba sve nas da interesuje i sve nas da, da potakne. A stvar je jednostavno u tome što je strastima prepušteno na volju bez ikakvih granica. A, kao što smo malo prije rekli, dakle, kad tu nema granica, onda ode direktno čovjek srlja u propast. Jedna od stvari koje su u ljudskoj prirodi jeste da je čovjek potreban da ga neko vodi. Parola je samo parola da čovjek treba da bude potpuno neovisan. Ne može čovjek biti potpuno neovisan. Ne može čovjek imati potpunu slobodu. Ne može nikako. Počevši od, od najosnovnije stvari da čovjek recimo hoće da ide sad negdje pravo, ali ne može jer je tamo zgrada. Ne može jer je tamo auto, jer tamo je cesta, jel tako. Mora se usmjeriti onako kako hoće ne može oblačiti šta hoće, pa ne smije ješta hoće, pa ne može živjeti gdje hoće, ne može hiljadu stvari, ne može one koje, koje on hoće, jel tako? Dakle, nema potpune slobode. To je varka kada se zagovara da treba biti potpuna sloboda, potpuno čovjek slobodan i tako dalje. A budući da je u čovjekovoj prirodi, Allah žanu je to dao. U čovjekovoj prirodi je da on ima osjećaj, ima potrebu za vođenjem. E sad, kada čovjek ima vodiča pravog, kada ima onoga koga će ga voditi, kome treba i kuda treba, to je sreća. Ali kada čovjek ima vodiča krivog, onda se dešava ono što, što se ne bi smjelo dešavati, propast, katastrofa i tako dalje. Mi to imamo primjer ako hoćete i u praksi, ali evo vam samo primjer fašizma. Recimo, svima nam je poznato šta je fašizam i koje je to zlo. Ali, kako odgovoriti na pitanje zašto su Nijemci, kao jedan od najnaprednijih naroda tada, zašto su oni sebi dozvolili da njih jedna takva ličnost poput Hitlera povede u jedan kolektivni kolaps, u jednu kolektivnu zajedničku provaliju, u jednu propast. Zašto? Psiholozi analizirajući ovu temu odgovaraju da je odgovor jedina u tome što je čovjek potreban vođstvu, potreban da ga neko vodi. I ako ga povede neko ko je dobar i voće ga gdje treba. A ako ga ne povede i ako on sebi ne nađe vođu koji će ga voditi tamo gdje treba, onda će naći onoga koji će ga voditi tamo gdje ne treba. I to je taj odgovor. Dakle, ljudska priroda je takva da čovjek ne može imati potpune slobode i da mora imati nekoga ko će ga voditi tamo gdje treba onome što je hajr i onome što je dobro. Kada se govori o zapadnoj civilizaciji, počesto se kaže kršćanska zapadna civilizacija. Međutim, ozbiljni analitičar zapadne civilizacije tvrde da to u stvari nije kršćanska civilizacija. Da je ona samo formalno u nekim određenim pokazateljima u nekim određenim segmentima kršćanska, a da je ona u stvari, da je ona u suštini paganska. Zašto? Zato što ako se analiziraju svi postupci koji su primjetni kod zapadnjaka, onda će doći do zaključka da oni u velikoj većini nemaju veze sa kršćanstvom. Vi znate samo recimo iz Biblije poznati primjer kada je u pitanju nasilje. Ako te neko udari po jednom obrazu, okrenemo drugi obraz. To je kršćansko učenje, to je kršćanska dogma. Koliko se kršćana tako ponaša danas? Koliko se zapadnih zemalja tako ponaša? Ni jedna. Ne možeš naći nikoga takvog. Dakle, to automatski nije ponašanje u skladu sa Biblijom, odnosno u skladu sa kršćanstvom. A ono što se dešava, nasilje, nepravda, porobljavanje drugih i tako dalje, pljačkanje, sve su to odlike paganskog života. Dakle, oni u suštini svojoj, u krvi svojoj imaju nasljeđe grčkog i rimskog carstva. I oni se ponašaju onako kao oni. Pa i kada je u pitanju vjera, jer mi znamo da su oni bili više bosci, da su bili pagani, da su vjerovali u više božanstava i današnji kršćani, ako pogledamo u suštini njihovu vjeru, dakle nije daleko od toga. I oni vjeruju u nešto slično. Zato nam je vrlo bitno razlučiti to, dakle kad govorimo o zapadnoj civilizaciji, ona je u samo u jednoj maloj mjeri i to u spoljašnjoj manifestaciji kršćanska, a ona je u stvari u suštini paganska. I zato ti ljudi koji žive na zapadu i koji se ponašaju tako kako se ponašaju, dakle formalno govore za sebe da su kršćani, a u stvari suštinski su nešto sasvim drugo i sasvim na drugačiji način živi. Evo nekih podataka koji će nam pokazati određene vrlo bitne stvari. U Sjedinim američkim državama godišnje se prema statističkim podacima od 13 do 26 milijardi dolara se pokrade vrijednosti robe iz prodavnica. Ovdje nisu uračunati stanovi, kuće, nisu uračunate banke, nisu uračunate druge moguće lokacije sa kojim bi se kralo, nego samo prodavnice. Od 13 do 26 milijardi dolara godišnje tu je šteta. Samo ovaj podatak kada bismo uzeli u obzir, trebali bismo se zapitati kuda ide ta zapadna civilizacija. Da li ona ide ka napretku ili ide slučajno ka samouništenju i propasti. Mi znamo da u vrijeme kada smo imali islamsku civilizaciju, kada smo imali islam oličen u praksi kroz pravedne vladare, kroz dobre i poštene ljude i vjernike, da je to bila idealna sredina. Da je to sredina u kojoj se nije znalo za krađu. Da je to bila sredina u kojoj skoro da se nije znalo za prestupe, za kriminalna djela i tako dalje. Ne trebamo izgubiti iz vida podatak da je historija zabilježila u zlatno doba da je u jednom Bagdadu koji je bio dva miliona stanovnika jedan kadija bio, jedan sudija i da je imao malo posla. Skoro da nije imao šta raditi, pa je onda bio prisiljen da se angažuje dodatno, još nešto privatno da radi. Nije imao posla. Jedan jedini sudija u dvomilijonskom gradu Bagdadu. To je ono što je realnost, što je nekada bilo, nisu to fikcije. Da neko kaže, ma to su priče, to je teorije, tako. Ne, to je zaista bilo. A ako je jedno bilo moće opet, ako Bog da samo kada muslimanski narodi ponovno uspostave pravu islamsku kulturu i civilizaciju. A kad će to biti, to je sad drugo pitanje, ali treba raditi na tome. Treba raditi na tome da se uspostavi društvo gdje će vladati poštenje, gdje će vladati pravda, gdje se neće zakidati, gdje se neće ljude lagati, gdje se neće varati i tako dalje. Kada se govori o ovim svim podacima, mnogi naučnici, čak ljudi koji su ostali kršćani i ljudi koji su ugledni naučnici u raznim poljima i u raznim granama ukazuju na opasnost. Pa zato ćete na zapadu naići na mnogo knjiga koje govore o propasti zapada ili propasti svijeta. Između ostale e, neki tvrde ovako, kažu zapadna civilizacija vodi u samouništenje. Poznati filozof Russell je rekao moramo se suprostaviti ovakvom načinu života. Evo još nekoliko statističkih podataka koji nam govori o tome šta se dešava na zapadu, odnosno konkretno u samoj Americi, jer je ona otprilike najizazitiji primjer toga zapada. Prema zvaničnim podacima FBI-a u 1997. godini u Sjedinim američkim državama počinjeno je 13,2 miliona ozbiljnih krivičnih dijela provale su se dešavale u prosjeku svakih 13 sekundi. Pljačke u prosjeku svake minute. Silovanja u prosjeku svakih 5 minuta. Ubijstva u prosjeku svakih pola sata. Dakle, zvanični podaci. A vjerovatno su oni još i umanjeni. Vjerovatno je situacija još gora. E dakle, pitanje je jednostavno, je li to ono što mi želimo? Je li to ono što mi hoćemo? Je li to ono čemu treba težiti? Da se razumijemo, Zapad ima izuzetno pozitivnih stvari. Zapadna civilizacija i kultura imaju izuzetno pozitivnih dostignuća, prije svega kada je u pitanju napredak tehnološki i naučni i ne treba biti kategoričan i ne treba biti isključiv i ne treba reći bilo šta što dolazi sa zapada ne. Naprotiv, poslanik sallallahu alejhi ve nas uči da sve ono što je dobro treba da uzmemo pa malo odakle je dolazilo. Bilo da to dolazi od Norvežana, bilo od Amerikanaca, bilo od Kineza, od bilo koga, ako ima nešto što je dobro i što je pozitivno, to treba preuzeti. Dakle, mi kad kritikujemo zapad i zapadnu civilizaciju, ne kritikujemo i ne iznosimo nerealne stvari i ne kažemo da, da ništa ne valja. Ne, ima tamo izuzetno dobrih stvari i to treba pohvaliti. Ali ono što ne valja, treba iznijeti, treba reći da ne valja i treba reći da mi ne želimo učestovati u aktivnostima koje će dovesti do ovoga. Dakle, da se sutra i kod nas prenese takva situacija, pa i kod nas da bude svake minute pljačka, svaki neko minuta silovanje i tako dalje. Ukoliko se bude slijepo preuzimalo ono što ima na zapadu, onda će se doći do toga. Doći se do, do takvih katastrofalnih podataka i prenijeće se samo grubo ta slika sa zapada ovdje na naše prostore. Naprotiv, treba urati sve što se može na tome da mi budemo svjesni naših vrijednosti, naše tradicije, naše vjere i da kroz nju izgradimo ono što je ispravnije, ono što je bolje i ono što je poštenije. Normalno uzeti zapada što valja, ali ono što ne valja reći mu ne. Jedan primjer koji je interesantan i koji nam može poslužiti za određena razmatranja i analize, a to je izum atomske bombe. Gdje je atomska bomba izumljena? Izumljena je na zapadu. Je li muslimanski um mogao izumiti atomsku bombu? Mi tvrdimo da nije. Ne da nije to mogao uraditi i izvesti i proizvesti fizički, nego nije muslimanski um to sebi ne bi dozvolio. S obzirom na to da, kako smo govorili na, na početku, da e, muslimani imaju svoja jasna, precizirana pravila. Ovo se smije, ovo se ne smije. S obzirom na to, nikada muslimanski um ne bi sebi dozvolio da on proizvede atomsku bombu. Zašto? Zato što je atomska bomba to što jeste. Znamo koliko je šteta bilo samo od dvije atomske bombe koje su bačene na Hiroshima i Nagasaki, jel tako? Znamo poslije koliko su razornije miliona puta ove hidrogenske i koliko danas postoji tog atomskog naoružanja u svijetu da je to dovoljno nekoliko desetina puta, kao što se navodi u literaturi, da se raskomada cijela zemaljska kugla. Dakle, ono što vodi samo uništenju, muslimanski um ne bi proizveo. Jer to je poznato kroz historiju. Muslimani nisu izmišljali proizvode od kojih bi poslije sami mogli da imaju određene štete i koji bi ih vodili u samouništenje i propast. Ono što se dešava na zapadu i ono što konstatuju mnogi i zapadni naučnici, mislioci, pa i filozofi, jeste da je na zapadu prisutna opasna duhovna i moralna kriza. Dakle, opasna duhovna i moralna kriza. To je jedan mogući odgovor na ovo stanje i kontradiktornosti o kojima smo mi govorili. Dakle, da je čovjek spreman potrošiti hiljade, stotine hiljada pa i milijone dolara da bi brinuo o životinjama, a nije spreman potrošiti ni deset dolara, a kamol nešto više da bi nahranio nekoga siromaha. To je jedna kontradiktornost koja je jednostavno nespojiva sa zdravim razumom, sa zdravom lokom i koja je nespojiva sa recimo islamskom civilizacijom koja je bila nekada u svome procvatu i u svome vrhuncu. Tako nešto nije se zabilježilo. Kada govorimo o životinjama, da se pogrešno ne razumijemo, islam traži brigu i pažnju prema životinjama. U historiji islama je također zabilježeno da su određeni vakufi osnivani čiji prihod je išao za brigu o životinjama. Dakle, mi se i tu možemo pohvaliti. Međutim, činjenica je da je ljudski život preči. I da treba prije dati i posvetiti pažnju očuvanju ljudskog života nego životinskog. A tu je jedan potpuni poremećaj koji se dešava na zapadu kod mnogih, pogotovo kod obrazovanih, kod učenih ljudi, što je još jedan veći apsurd, jel? Kada govorimo o ovome svemu, vrlo nam je interesantan hadis u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, govoreći o tome kako neki vide rješenje problema i kako drugi trebaju da učestvuju i da sprečavaju zlo, da sprečavaju određene probleme. A to je na hadis o bušenju lađi. Kako u lađi zna se naći ljudi koji su dolje u njim donjim dijelovima i koji da bi došli do vode razmišljaju što bi se ja gore penjao, mogu ja, evo ja sam blizu vode, provrtiti malo, i vode dobiti od otuda direktno. Jel? I šta kaže poslanik sallallahu alaihi Dakle, ovo je vrlo interesantan primjer i mnogo nam govori. Kaže da mi kao ljudi smo svi u jednoj lađi i da mi svi treba da spriječimo takve. Ako je neko toliko lentav, jel? Da probuši lađu, da bi dobio vode, a ne razmišlja o tome da će potopiti cijelu lađu i sve ljude na njoj, hoćemo li mi reći, pa šta nas briga? Meni je bitno da sam ja u redu, ja nisam pogriješio a onda i ti sutra u tome potoneš, jel? Ne možemo tako reći. Sad to samo prenoseći na globalnu situaciju, ako govorimo o cijeloj zemaljskoj kugli. Cijela zemaljska kugla se u tom pogledu može posmatrati kao jedna velika lađa. Šta rade oni koji proizvode atomsko oružje? Rade nešto slično ovome. Šta rade oni koji zagađuju okolinu? Ako smo imali čitali o tome, znamo koliko je to opasno, koliko je ozonski sloj oko zemaljske kugle već oštećen i kako se te rupe sve više šire i kako to sve više ugrožava život na zemaljskoj kugli, kako se sve više zagađuje okolina, kako se sve više zagrijava temperatura, tope oni ledenjaci na sjevernom i južnom polu i tako dalje. Sve to vodi čemu? Vodi uništenju života na zemaljskoj kugli. Mogu li to onda muslimani tako i bilo ko, bilo ko je, ko je razuman, ko ima pamet, može li to posmatrati samo tako? Normalno je da ne može. Normalno je da ne može, nego se treba uključiti. I ja zato govorim i zbog mnogih drugih stvari da kada su u pitanju ova udruženja, recimo ekologa, zelenih, za zaštitu od alkohola, od droge i tako dalje, pa tu bi mi vjernici trebali biti najaktivniji. Jer mi imamo dodatni motiv. Oni koji se inače tamo angažuju, a nemaju vjerskog motiva, njima je cilj samo ono fizički čovjeku pomoć, fizički da ne dođe do problema, da ne dođe do bolesti i tako dalje. Ali mi imamo pored toga i tu duhovnu dimenziju, i tu vjersku dimenziju i mi se nadamo nagradu da Allaha Đelešanu za takvu aktivnost. Pa zašto se onda više ne uključimo u takve aktivnosti? Mi bismo trebali voditi takve aktivnosti i biti prepoznatljivi i da drugi kažu, jest, pravo su oni. A šta njih tjera na to, još kad saznaju da je islam, onda će se automatski zainteresovati za islam. A šta će misliti o nama, recimo, ako vide kod nas da mi nismo svjesni tih situacija, da mi ne vodimo računa uopće o tome, a oni znaju dobro koliko je to važna stvar, nego reći pa oni su zaostali. A zašto su zaostali? Pa će to onda povezati sa našom vjerom, pa će naša praksa dakle ljude donekle udaljiti od istine i od pravoga puta. Pogledajte ovu statistiku. Od 516 ispitanih oženjenih Amerikanaca, 45% ih je navelo svoje auto kao najvažniju stvar na svijetu. U anketi je bilo šta ti je najvažnije na svijetu. Dakle, 45% prema ovoj anketi smatra da mu je auto najvažnije i doživljava ga kao najvažniju stvar na svijetu. Dok ih je samo 6% isto to reklo za djecu. A 10% doživljava svoju partnericu kao najvažniju stvar na svijetu. A sad pogledajte kakva je situacija na zapadu, kakva je situacija i u toj Americi. Šta nam to govori? To govori da je ta civilizacija bez duše, da je ta civilizacija bez moralnih vrijednosti, da je to civilizacija u kojoj će čovjek radi svoga auta potrošiti milijone i milijone, a radi svoga sina, zbog ne znam kakvih razloga, neće nijedne marke, nijednog dolara. Neće. Ne interesuje ga. Jednostavno ga ne interesuje. Do koje mjere to ide, ide vidimo i po drugim statističkim podacima, recimo kada je u pitanju nasilje. U historiji islama nećete naći primjer, kao što se to dešava u modernom svijetu, da sve više se dešava tih slučajeva da jedan čovjek uzme oružje i masovno nasumce puca, bilo da je to na ulici, bilo da je to u nekom prostoru, u nekoj instituciji i tako dalje. Jednostavno, njemu uzme oružje i puca. I koliko ih ubije više to, to mu je bolje, to mu je interesantnije. Takve pojave su sve češće na zapadu. Zar se ne trebaju zapitati zapadni i sociolozi, i mislioci, i filozofi, a pogotovo ljudi od vjere, zašto se to tako dešava? A zašto se tako nikada nije dešavalo u historiji islamske kulture i civilizacije. Odgovor je u tome što je ljudima dato sve ono što je materijalno, a što je zapostavljena ta duhovna, moralna i vjerska strana. Allah je tako dao. Bog je dao da čovjek ima i dušu i tijelo. I ako obratiš pažnju samo na tijelo, zapostaviš važniji dio sebe. Allah je tako dao. Bog je dao da čovjek ima i dušu i tijelo. I ako obratiš pažnju samo na tijelo, zapostaviš važniji dio sebe. Mi vidimo tijelo, ne vidimo dušu. Ali po svim našim postupcima, kako god analiziramo, duša je važnija nego tijelo. I ako obratiš pažnju samo na, na materiju, zapostavio se važniji dio sebe. I šta je rezultat? Rezultat je da čovjek, to što se dešava na zapadu, koliko god da ima materijalno, nezadovoljan je. Nije mu u redu, nije mu interesantno. Zašto? Zato što je duša prazna. Zato što nema smiraja duši. Zato što ne vidi interesa za život. Zato što ne vidi cilja u životu. Nema cilja. Šta je njemu interesantno u ovome životu kad on ne zna za duhovne vrijednosti, a ima sve moguće materijalno. Sve moguće ima. Šta god hoće, šta god hoće poželi. Malo je nama teže se staviti u kožu njihovu. Da bi popunio tu prazninu u svojoj duši. Jer duša vapi. Allah je stvorio da ona vapi za istinom, vapi za pravdom, vapi za tim duhovnim, moralnim i vjerskim vrijednostima. I ako nema pravih istinskih, onda se traži zamjena. A kakva je zamjena? Zamjena je to što se dešava ovaj na zapadu. Zamjena je u alkoholu, u drogi, u prostituciji. Zamjena je u sujevjerjima Vrlo je interesantno da iako je nauka strahovito napredovala u svijetu, pogotovo na zapadu, da kako vrijeme protiče na zapadu sve više imate sujevjerja prisutnog. Sve više onih nekakvih gatki poput onoga kad pređe crna mačka preko puta ne smiješ proći dok neko drugi ne prođe i tako dalje. Pa onda na zapadu sve više se pojavljuju te nekakve sekte koje nude odgovor na životna pitanja koje njih odlače od, od njihove vjere Zašto? Zato što u svojoj vjeri nisu mogli naći smiraj, nisu mogli naći spas, nisu mogli naći duševno zadovoljstvo. Pa onda posežu za tim drugim stvarima, pogotovo je interesantno što posežu za narkomanijom, a šta je droga, jeli, to bi svi otprilike trebalo da znamo. A onda ono što je naročito interesantno i što nam pokazuje koliko se taj zapadni čovjek odrodio od sebe, od svoje prirode, od pravoga puta, jeste primjer nasilja, primjer ubistava i primjer samoubistava. Primjer nasilja, evo, ovo malo prije smo govorili, ubijanje masovno, ništa da se ne bira. Primjer nasilja dalje imamo prisutan prema čak prema najbližoj svojoj rodbini, prema svojoj djeci, prema svojim roditeljima. Nije čudo na zapadu kada čovjek pokaže nasilje prema svome djetetu ili djete prema roditelju. Na zapadu su sve češće pojave fizičkog zlostavljanja, seksualnog zlostavljanja svake vrste svoga djeteta. U jednom Štokholmu, statistički podatak, za jednu godinu samo, 5000 prijavljenih pokušaja silovanja svoje vlastite djece. U jednom gradu. Jesu li to vrijednosti koje želimo? Jesu li to vrijednosti koje će nas privući? Je li to ono čemu treba da idemo? Normalno da nije. Ali to je ono što je sve masonije prisutno na zapadu. Ljudi koji su živjeli na zapadu govorili su mi Mada je to meni bilo teško shvatiti. Danas, danas mi je teško shvatiti. Ali govore mi prvo o tome koliko je masovno prisutno nasilje prema svojoj djeci i seksualno zlostavljanje do te mjere da djecu već u predškolskim ustanovama, a pogotovo u osnovnim školama, obučavaju i uče i usmjeravaju i govore i kažu ako vidiš da ti roditelj prilazi i da te miluje i da ima bilo kakav gest koji je sumnjiv, koji ti nije jasan, koji je ovo zapamti dobro taj broj, odmah zovi, zovi pomoć, zovi policiju, zovi hitnu pomoć i tako dalje. To je masovna pojava, masovna pojava. I kao što je masovna pojava samoubistvo, kao što je masovna pojava koje kakve druge devijacije i deformacije. I kažem, zašto se to dešava? Dešava se zbog toga što ljudi žive u toj civilizaciji koja nema duše. Zato što nemaju u svojim dušama ono što je potrebno tim dušama, to je pravi put, to duhovne, moralne i vjerske vrijednosti. Prema statističkim podacima, 12.000 Francuza u toku jedne godine izvrši samoubistvo, a 160.000 još ih pokuša. Svi mi Francusko doživljavamo kao napredno, kao nekakav primjer, kao nekakav simbol ljudskih prava i slobode, napretka i tako dalje. Ali ako samo ovaj podatak uzmemo ja mislim da je dovoljan da se zabrinemo i da se zapitamo da li to društvo i da li ta civilizacija vodi realnom napretku i da li vodi tamo gdje treba ili ne. Ili primjer e, nasilja oličen kroz e, ratove. Kada se na zapadu desio taj naučni napredak nakon odvajanja od crkve, ljudi su vjerovali, pogotovo ti vođe ovaj, tog naučnog napretka, vjerovali su da odvajanjem i osamostaljivanjem nauke od crkve, da će sve više ljudi napredovati u svakom pogledu, i da će sve manje biti potreba za vjerom i za crkvu. Jer je dugo stoljeća na zapadu nauka i naučni razvoj bio pod pritiskom, strašnim pritiskom crkve. Znate da se nije dalo da se dođe do određenih podataka, otkrića, da se ljudi mučili, pa i ubijali, pa ispaljivali na lomači kao što je Giordano Bruno 1500. godine, samo zato što je otkrio da se i ustanovio i tvrdio da se zemlja kreće. Kad se napokon oslobodili, dakle, oni su tvrdili da će ljudi ići naprijed u svakom pogledu koliko nauka ide naprijed. Svi mi znamo da je nauka strahovito napredovala u zadnjih nekoliko stoljeća, pogotovo u 20. stoljeću, ali isto tako svi znamo da su se u 20. stoljeću desila dva svjetska rata. Dva najstrašnija rata koja se ikada desila u povijest čovječanstva. Ali isto tako treba da znamo da u 20. stoljeću je u ratovima ubijeno 87 miliona ljudi. 87 miliona ljudi. Historičari tvrde da je to više nego u sveukupnim ratovima od kako se zna za povijest ratovanja. Dakle, samo to jedno stoljeće. Stoljeće napretka, nauke, tehnike, civilizacije i tako dalje. Šta nam to govori? Zar nam to ne govori kako napredak naučni nije nužno i ne znači nužno i napredak duhovni? Pogotovo tamo gdje se duhovno secira i gdje se duhovno odvoji od materijalnog, gdje mu se ne da pristup, gdje mu se ne posvećuje pažnja i tako dalje. To je primjer onoga što se dešava na zapadu. Kako se napreduje i kako ljudi, kompanije i države postaju bogatije, trebalo bi logično da bude da je po tom pitanju, po pitanju i maštine i neimaštine na zemaljskoj kugli iz godine u godinu bolje stanje, jel tako? Međutim, i tu se dešava taj absurd da svake godine povećava se broj siromašnih u svijetu. Svake godine, iako se određeni ljudi, kompanije, države bogate i idu naprijed u materijalnom pogledu, ali isto tako sve više je broj ne samo ljudi, nego isto tako i preduzeća i država koje su siromašne. Evo vam jednog podatka koji je vrlo interesantan i alarmantan. Statistički opet. Imovina trojice najbogatijih Amerikanaca veća je od prihoda 49 siromašnih zemalja svijeta. Dakle, samo trojica Amerikanaca najbogatijih, kad se izračunalo koliko imaju prihode, koliko imaju pokretne, nepokretne imovine i tako dalje, veći je nego ono što proizvede, dakle, bruto nacionalni ovaj, dohodak 49 najsiromašnijih zemalja na svijetu. Šta nam to govori? Ili šta nam govori podatak da iz godine u godinu, kako se prate ti podaci, da i u samoj Americi sve je uži krug onih najvećih bogataša. Ako je prije 20 godina bilo, na primjer, 200, sad ih je 50 se sužava krug. U islamskoj kulturi, islamskoj civilizaciji tako je nešto nemoguće i tako se nešto ne dešava. Mi znamo za primjer Omera ibn Abdelaziza, u čije vrijeme je ostvaren napredak na svim poljima, a 30 mjeseci svega Vladu pre dvije i pol godine. A na svim poljima je, kada je primijenio Allahu Đelešanohu zakon, na svim poljima je napravljen takav napredak da čak i ovaj ekonomski, i ovaj materijalni, da se nije znalo kuće se sa sredstvima koja se imaju od zakata sa sredstvima koja se dobijaju od poreza i tako dalje, da je onda određeno da se daje onima koji bi se ženili, a nemaju čime da se žene, nemaju uslova. Primjer opet praktičan kroz historiju da islam kada se primjeni u praksi da nudi napredak i u ovome materijalnom pogledu i na ovome svijetu, a ne samo ono tamo što se nudi na, i što se obećava na, na, na onome svijetu. Jel? Jedan vrlo interesantan podatak jeste da se desetine milione tona svake godine uništavaju na zapadu, prije svega u Americi, zbog održavanja cijena. Da bi cijena žita bila ta i ta, onda se toliko i toliko milijuna tona mora baciti i to se redovno baca, umjesto da se kaže, pa jedno ljudi umiru u Africi, umiru u Etiopiji, ajmo dati njima. Ali ne, to se baca da se ne bi podigla cijena na svjetskom tržištu i tako dalje. Do koje mjere ide ta dvoličnost i hipokrizija zapadnih ljudi, primjer je upravo to, malo prije smo rekli, da hrane se dovoljno proizvede za sve ljude, a opet desetne milijuna godišnje umiru u svijetu. E, ljudi, misleći ljudi na zapadu, e, naučnici, dakle nije to bilo ko, pisali su o tome problemu, između ostalog, evo šta govori, kažu zašto bismo mi hranili gladne ljude u Etiopiji kada oni nemaju kontrolu rađanja kada će oni ako ih mi i prehranimo za deseta godina recimo na množice toliko da on se opet oni sami neće moći izdržavati. Tako razmišljaju, tako pišu. Zaista. I kaže zašto? Zato kaže budući da će takva situacija doći, pa bolje da ih sad odmah ne pomožemo. sad i manje i manje će i umrti. <laughs> Razumijete? Dakle, kakva je to logika? Ili logika jednog Nijemca koji kaže da bi ja dijete odgojio od njegovog rođenja pa do 18. godine, ja trebam utrošiti pa samo stavi tamo na onaj kalkulator, računar, toliko, toliko, sve sabere šta mu treba i mu toliko desetina hiljada maraka ili ne znam već koliko, kaže neću, što će mi dijete ako moram toliko na njega utrošiti. I onda neće dijete. I onda se dešava ta bijela smrt na zapadu sve prisutnija. Sve ove razvijene zemlje imaju minus kada je u pitanju priraštaj stanovništva. Više ljudi umire nego što se rađa. Zašto? Zbog ovakvog načina života, zbog tog materializma, zbog toga što žive bez duše, zbog toga što on ne vidiš. Što bi on? Šta je za njega dijete? Nije ništa više nego cuk Jedan cuko manje više, tako isto jedno dijete manje više, ništa to njega ne Nema tog višeg cilja, nema razloga zbog čega, kao što mi u slamu imamo, gdje poslanik sallallahu alejhi preporučuje i kaže tenake tenaseru, Ženite se i množite se. Ja se kaže ponositi sa vašom brojnošnom kemijskom danu. Dakle mi imamo i po tom pitanju već određeno i tako dalje. Evo opet jednog statističkog podatka. U razvijenim zemljama se nalazi 25% svjetske populacije, a posjeduju 85% kapitala. Dok ostalih 75% čovečanstva posjeduje svega 15% kapitala. E sad pogledajte, jest da će sad neko reći, pa oni smo zaradili. Pa je zaradili, ali kako zaradili? Koliko je toga preko kolonialističkog doba, koliko je to pokradeno iz drugih naroda, iz drugih civilizacija, iz drugih država. Zatim koliko je toga stečeno na način koji nije u redu. Jer kamata. Nije Allah žanu džaba zabranio i nije Allah žanu džaba toliko strogo govorio o kamati pa u Kur'anu Kerimu i poslanik sallallahu alejhi i tako dalje. Jer kamata je izrabljivanje, kamata je istrpljivanje Ekonomisti, ekonomisti koji su dobro upućeni u svoju struku kažu da je sistem kamate neodrživ sam po sebi i da će on kad tad morati propasti i da on vodi također u samo uništenje, uništenje toga sistema. Jer onako kako se radi, bogati ljudi ili bogate zemlje koje imaju daju siromašnjima, ali daju sa određenim kamatama. Da mu milijardu, ali on mora vratiti za neku godina milijardu i pol. A on nema čega živjeti. I šta se dešava? Dešava se da se onda iz godine u godinu taj dug povećava, kamate se povećavaju i samo te zemlje postaju sve veći ovisnici od strane ovih bogatih zemalja. I na taj način oni žive i na taj način u taj kapital u dobroj mjeri. Je li to pošteno? Normalno da nije pošteno. A mi znamo da je islamski princip kada je pitanju kamata, pored toga što je ona potpuno zabranjena, kada su u pitanju dugovi, pozajmice, pomoć, da kada god se čovjeku može pomoći, odnosno državi, država državi, jel? da treba da pomogne i ne samo da pomogne, nego ako u dogovoreno vrijeme ta druga strana kaže ne mogu nikako vratiti, možeš me pričekat, a da ovaj kaže mogu pričeka, ako može stvarno. I da ga još pričeka. I ne samo to, nego ako ovaj vidi stvarno da on to ne može vratiti, onda da kaže, evo, 20% ti halali 20% ti e, To je na zapadu nepoznato. Zapadna civilizacija odgaja tako ljude da, da im je samo bitan interes. Samo njegov lični interes. Ništa drugo. Ako se sa njegovim interesom poklapa određena radnja, on će to i raditi. Dok Islam nas uči da mi trebamo izbiti potpuno svoj egoizam i da trebamo se izdići na taj nivo da pomažemo čovjeku radi Allaha Da pomažemo čovjeku radi čovjeka. Da pomažemo ne očekujući protu uslugu. Ako ja mogu da čovjeku pomognem, pomognem mu i nikad poslije neću mu prigovoriti. Nikad poslije neću sad očekivati, eh, ja sam njemu izišao, sad će on meni izaći susret. Ne, to je pogrešno. Dakle, Islam, nam, Islam nas upućuje i vodi nas da dođemo do tog nivoa da se tako ponašamo. Zapad to ne poznaje. A vjerujte da kad čovjek dođe do tog nivoa, tek onda postaje čovjekom i tek onda živi pravi istinski život onakav kakav treba da živi. Poseban problem je raspad porodice na zapadu. Ako uzmete opet statističke podatke, ispada da u određenim zemljama, baš ovim e, naprednim, već više od pola stanovništva živi bračno. Nema potrebe za braku. Što će mu brak? Kada mu je pogodnije i kada Takav mu je napravljen sistem da je njemu pogodnije da ima veće prihode ako ona živi u svom stanu i od svoje plaće on ovamo, a opet sastaju se, ali nisu legalizovali tu svoju vezu i taj svoj odnos, nisu legalno stupili u brak. Dakle, već u određenim sredinama više je otpola takvih nego ovakvih. Pa šta je onda sa tom djecom? Zamislite kako je samo jednom djetetu odrast, a da ne zna komu je baba. A koliko se takvih slučajeva dešava. A znamo isto tako, psihologija nam je ukazala neke stvari koje smo mi znali odavno, od a to je da ono što čovjek ponese iz svog najranijeg perioda, iz perioda djetinstva, to cijelog svoga života u njemu bude i cijelog svoga života vrši određeni utjecaj. Tako da čovjek ako je imao te traume u početku, ne zna komu je otac, problemi, zadirkivanje i tako dalje, cijelog života on vuče te traume. A koliko na zapadu takvih, takvih djece sve više odrasta. Posebna je priča i posebna je tema koju ćemo samo malo natuknuti umjetnost na zapadu. Mi znamo šta je ovaj, umjetnost da u islamskoj civilizaciji, da je to nešto plemento, da je nešto, nešto e, produhovljeno, nešto lijepo, nešto što vodi višim ciljevima i višim vrijednostima. Međutim, na zapadu je umjetnost rozana do najniže moguće tačke. Do najniže moguće tačke. Kada sam čitao podatke o tome e, šta sve predstavlja umjetnost na zapadu, ja jednostavno nisam mogao vjerovati i čovjek, evo i danas dan, ona, što kažu, pamet mi stane kad vidiš do, do, do čega se došlo. Ali evo vam samo neki podatak. Umjetnik Manzoni pakovao je svoje govno u limenke od ne znam 100-150 grama. Ali on je umjetnik. I na njemu piše da je to umjetnikovo. I kaže te one konzerve su prodavane sa puno većom cijenom nego da je, da je tolika težina zlata u njima. Zašto? Zato što je to umjetnikovo, <laughs> zato, što je to uh, moment inspiracije. Nije to obično, nije to bilo čije, nije to bilo kad, razumijete? To su podaci koji se mogu prodati, koji ima u literaturi. Ili recimo sto 100.000 dolara jedna je firma morala platiti odštetu jednom umjetničkom ateljevu zato što prilikom prebacivanja jedne kade iz jednog stana do njihovog ateljeja ispalo je dječje govno koje je trebalo biti tu koje je trebalo biti sastavni dio originalnog akta, razumijete? Ali eto, ispalo je prilikom prenošenja 100.000 dolara je plaćena ošteta, kako će, kako će dozvoliti da to ispane, razumijete? Ili recimo 9.000 dolara e, na aukciji je prodana kesa smeća Beckenbauer. Dakle, ko sad bilo koga od nas, ono, ono što baca, što ide u kontejner, jel? Ali zato što je to Beckenbauer, nije to bilo ko. 9.000 dolara je čovjek platio da bi dobio kesu smeća Franca Beckenbauer, razumijete? Mislim, onda umjetnost eh, body art, umjetnost na, na, vlastitom tijelu, najblaži oblik je ono što se dešava sa onim tetoviranjem, jel? To je najblaži oblik. Ali koliko se sve više crta po tijelu, koliko se sve više krv koristi za, onu, za, za bojenje. Ja znam kad sam služio još onu armiju, jedan slovenac je bio takav umjetnik i hoće onda slika mozak na tanjuru, ali da mozak oboji krvlju i traži od nas ko ćemo dati svoje krvi da bi, da bi to tako obojio. Razumijete? To je interesantno. Obična boja više nije interesantna. A onda pogotovo slučajevi gdje se na tim određenim skupovima određeni umjetnici u ekstazi sa, tim, sa tom umjetnošću na vlastitome tijelu režu žiletima, ocijecaju pojedine dijelove tijela i čak onda i, i, i umiru. Uz frenetičan aplauz od mnogobrojne publike. Hoće li ko vjerovati neće, ne mora. Ali ovo je činjenično stanje koje se dešava na zapadu i kako vrijeme prolazi se više takvih pojava ima. Dakle, sve su nam to e, pokazatelji da zapadna civilizacija, ovakva kakva jeste, pored svih pozitivnih stvari koje ima, ali ima izuzetno negativnih stvari i ako bi se primijenila takvu ovaj, e, kakva jeste i tako kako je mi vidimo, bez selekcije, onda bismo mi prvo ovdje mi u Bosni i Hercegovini, a inače sav svijet, pogotovo muslimanski narodi, bi pretrpjeli i takakve štete, jer bi slijepo prenijeli, uvezli bi, što neki kažu, to smeće sa zapada, i onda bi sami sebe vodili propasti, u koju neminovno ovakva civilizacija kakva jeste vodi sebe. To su umni ljudi, mislioci sa zapada ustanovili, zapisali i to je sigurno. A e sad kad će to doći, kako će to doći, to, to Bog zna. Hoće li za 5, za 10, za 100 godina, to Allah zna. Ali mi znamo i kroz historiju. Prije svega recimo Rimskog carstva, koje je bilo tada svjetska sila, daleko više nego što je danas e, Amerika. Ali koje je propalo, između ostalog, jedan od glavnih razloga zbog odavanja strastima, zbog razularanosti, zbog razuzdanosti i tako dalje. Dakle, e, mi kao muslimani trebamo biti svjesni da ovakva civilizacija i ovakvi primjeri ne služe na dobrobit čovječanstvu, a da mi imamo u našoj vjeri sve već precizirano kada je u pitanju i moral, kada je u pitanju odnosi međuljudski, kada je u pitanju ekonomija, kada je u pitanju politika, kada su u pitanju bilo kakvi problemi, bilo kakve teme, bilo koji problem koji je realan u, u životu na zemlji, Islam nudi odgovore, Islam daje odgovore. Koliko smo bliži tim odgovorima, toliko ćemo biti sretniji i na ovome i na onome svijetu. Kada se na zapadu proizvede kompjuter, mi ne možemo reći to nije u redu. To je haram služi se kompjuterom zato što je to proizveo neko na zapadu ili zato što se preko kompjutera može eh, doći do nekakvih stvari koje nisu dobre, koje su loše i tako dalje. Ne, mi ćemo reći da svi proizvodi koje ostvari zapad mogu biti dobri, mogu biti loši. Odnosno, one su sami po sebi dobri. One su sami po sebi olakšanje. Čovjek kada je proizveo auto, olakšao je sebi. Je tako? E sad, hoće se to auto koristi u dobro ili zlo, to je druga stvar. Isto tako kompjuter. Kompjuter je fantastična stvar. izuzetno pomagalo. E sad, kako će ga neko koristiti, kako će neko internet koristiti. Hoće li ga koristiti za ono što ne valja, za ono što je Allah šanom zabranio, odnosno za ono što će njemu samome probleme praviti u njegovoj duši, u njegovom životu, ili će ga koristiti kako treba koristiti ga ono što valja i ono što je dobro. Tu smo mi da procijenimo, tu smo mi da sami sebi ta pitanja postavimo i da damo odgovore. I da kažemo, jeste, to je proizvod zapada, ali to je Allah prije svega dao, a drugo, moje je da ga ja usmjerim samo u onome što valja, a nikako u onome što ne valja. Ovo su, eto, samo neke stvari i samo neka pitanja i pokušaj odgovora, a o ovoj temi se može puno više govoriti, ali eto, nadam se da ste imali šta čuti i da sam vas zainteresovao za određene stvari. Na ovu temu postoji literatura, postoje knjige, postoje časopisi, pa preporučujem i pozivam svakoga da dođe do takve literature, da čita, da bi bio svjesniji i da bi onda mogao djelovati ispravnije kod sebe, u svojoj poruci, u svojoj sredini, na svom fakultetu i tako dalje. Toliko, wassalamu alaikum.